Eta gaur gurekin ah, Antxon Maia, Eusko Ikaskuntzako kidea, gertakari berezi bat antolatzen ah, baitu eh, Eusko Ikaskuntzak, eh, larun batean, martoren ama lauean, gazte agora eh, izenako, izeneko topaketa bat. Egunon, antxan? Egunon. Lehenik, epatzen eh, berdin, gazte agora hori zer da eta hundik heldu da? Orduan, eh, jakin behar da denik, gazte agora proiektua dela mugaz gaindizko proiektu bat. Hor, uh, elgarrekin uh, bat sortu dugu Eusko ikaskuntza, uh, Euskadiko rekin, kontseiluarekin, Nafarko gazteleren kontseiluarekin, uh, Udako Euskal Universita Universitatearekin ere bai, eta helburua da foro desberdin bat zuen antolatzea Euskal Lujaldeetan, Hor janik dugu foro bat uh, eh, Donostin, antolatu dugu beste bat Irunian, eta hor Bayonakoa anturatuko da martxoaren uh, eh, amalauean. Eta helburu nagusiena da gazten kezkak eta baita ere jonkak uh, diren Euska bat identifikatzea eta elgarrekin pentsatzea ze konponbide atxe maiten alditugun, eta mugagendizko, pers mugagendizko perspektibaten baten inguruan eh, lan egitea, peska bat. Mugaz gaindikoa euro eskualdea ere sartzen da jokoan eh, historia horretan, uste dut? Bai, hori da, bai ditugu bi babesle proiektu eh, horrentzat, uh, uh, Gipuzkoko foru aldundia eta euro, euro eskualdea ere bai. Moran duzu gazten uh, eh, keskak edo erronkak aipatzeko, biziki zabala da. Bai, eh, bai, Zer bai, dira bai, bai. gazten uh, <laughs> erronkak edo keskak horregun? Ordan, biskabat beste galdera bati erantzuteko uh, eta aipatzeko biskabat nundik etortzen den uh, proiektori. Um, jakin behar da, bere mendegu zat, eh, eusko, ikaskuntzak argitaratu egin zuela liburu zuria eta liburu berdea, eta obra horietan uh, eh, Euskaldu jalde buruz diagnosis bat egiten zen, ikusteko zen ziren, plantatzen ziren eh, erronkak eta arazoak Euskaldu jaldeetan. Eta Eusko ikaskuntzako gazten artean, pentsatu dugu, diagnosis hori interesgarria litaikela hori plantatzea, baina gazten begiradarekin. Eta horregatik foro horiek antolatzen ditugu, eta helburua da arazo nagusienak identifikatzea, eh, konponbideari bat zueri buruz pentsatzea, eta mugaz gendizko perspektibak, eh, perspektiba bat zueri begira um, pentsatzea eta hausnarketa baten garatzea, eta horregatik lau mai inguru antolatzen ditugu uh, foro bakoitzean. Uh, lehen eta mai inguru bakoitzean bada gai berezi bat, baina orainik zabala dena. Uh, lehenik da gobernantza eta lehen mai inguru hortan aipatuko dugu zer den, zein den gazten parte hartzea esparru publikoan, alderdi politikoan adibidez, edo politikoetan adibidez, sindikatuetan ere bai bigarren mail ingurua izango izanen da uh, buruz, zein diren eskuntzan mugitzen diren modeloak, informalak eta formalak ere bai, Irugarren gaia izanen da uh, hizkuntzaren gaia eta euskararena bereziki, nola gazek ikusten dituzten politika eh, euskarari euskarari lotuko politika publikoak, eta uh, azken gaia, azken mai, uh, eh, ingurua, izan da hori deitu dugu ongi izate materiala eta da uh, ze hageman duten gazteek lanarekin eta etxe, bizitzarekin bereziki. Nola ikusten duten lanaren mundua eta hor adibidez ezakit uh, prekaritatea aipatu, aipatuko da, jadenik aipatu eginda um, ehm, donostin eta irunean eta seguraski berriro eh, plantatuko da. Eta helburua da lau mai inguru horri esker uh, eh, iparaldeko diagnosis baten eraikitzea eta gero ikustea ze erronka plantatzen diren iparaldean eta gero azken mugaz gaindizko forora eramatea diagnosis hori uh, eh, ap apirilaren ogoita bostean donostin. Janituzu behin bat gaia aipatuko dituzu, mementuko aski teorikoa. Bai. Teorikoa da hori guztia. Zerri buruz nahiko zinukete joan, eh, hausnarketa hauek uh, bukatu eta? Hau den, eh, hausnarketa uh, horiek bukatu eta, helburua da, identifikatzea zein, zein zaten alden muga, mugaz gaindizko mekanismo orokor bat, elkarrekin partekatzeko zein diren gure, gure kezka nagusienak. Proiektu hori uh, eh, astean ikusu, ikusi duguna nahiko argiki da lurralde oso desberdinak direla eta denak errealitate zigarri desberdinetak ibiltzen gira, baina amankunean ditugun kezka asko bat ditugu. Eta proiektu horren helburua da ikustea ze, ze egitura iraunkor eraikitzen alden, gure artean hitz egiteko, zenta proiektu horren helburua da adibidez uh, eh, iparaldeko gazteak elkar ezagutu dezaten, baita ere uh, eremu desberdinen arteko gazteak uh, elkar ezagutzea. Orduan gure epeluze, epeluzeko helburua da hori da, mugaz gandizko mekanismo baten sortzea gaur egun estena. Hori da, eh, gaur egun estea eta adibidez, uh, konkretuki, ikustea, elgargin elgar ikustea, eaen badela Euskadiko Gaztelien Kontxelua, Nafarroan badela Nafarroako Gazte Kontxelua, eta hemen ez dela olako erakunde publikorek. Puskabat, konparaketa ikusta eta ba, gure ez atere, zigarri, izeten izaten ikustea zer egiten den beste lur aldeetan, eta zer garatzen alden uh, eh, ipar aldean. Hor ah, nori zuzen du da. Edo zen gazteri uh, da, eh, amasei eta oita mabost urte arteko guziak eh, deitu bai. direla hori da? Bai, gazten definizio nahiko zabala uh, aukeratu dugu. Puskabat ikusteko nola ez epe luzeko perspektiba baten uh, lantzeko eta horregatik hor uh, izanen dira... Uh, Nera bezaroa bukatzen dutenek, baita ere, hor, el, elduak ere bai, ikusteko uh, belaunaldi ga, barnean diren de, belaunaldi desberdinak ere elkar, uh, elkarrekin hitz egin dezaten. Zenta kontua ez da justu uh, ez da justu emezortzi ogoi urteren artean da definizionaiko zabala eta errealitate oso desberdinak planteatzen dira eta egoiten dira definizio hortan. Ba, etorri nahi, nahi dutenak eh, hor uh, dute, eh? izena eman behar da justu lehenago. Ze, uh, ze mota ginen dute azkenean. Parte hartzaile bakoitzak aukeratzen alko du mai inguru bat, eta hor nun erosu sentitzen gai, gai bateri buruz, uh, gai baten inguruan lan egiteko, eta hor informazio guziak uh, atxe maitean dituzue uh, eusko ikaskuntzaren webgunean, euskoikaskuntza.eus.com uh, webgunean eta hori ikusiko duzu e, agertzen da eh, argiki uh, gazte agoraren uh, gure uh, gazte agoraren proiektua. Ebuntza, mila esker. Mila esker zuri.